Sekite mano pavyzdžiu, kaip ir aš seku Kristumi. Šis giriu, kad jūs visame kame prisimenate mane ir tvirtai laikotės nurodymų, kokius esu jums davęs. Noriu, kad žinotumėte, jog kiekvieno vyro galva yra Kristus, moters galva vyras, o Kristaus galva Dievas. Kiekvienas vyras melsdamasis ar pranašaudamas apdengta galva – paniekina savo galvą. Ir kiekviena moteris, kuri meldžiasi ar pranašauja neapgoptą galvą, paniekina savo galvą. Tai tolygu būti nuskustai. Jei jau moteris neapsigobė, tai tegul ir nusikerpa. O jei moteriai gėda nusikirpti ar nusiskusti plaukus, tegul apsigobė. Vyrui nereikia gopti galvos, nes jis yra Dievo atvaizdas ir atšvaitas. O moteris yra vyro atšvaitas. Juk ne vyras padarytas iš moters, bet moteris iš vyro. Taip pat ne vyras buvo sutvertas moteriai, o moteris vyrui. Todėl moteris privalo turėti ant galvos valdymo ženklą dėl angelų. Bet viešpatyje nei moteris, ką reiškia be vyro, nei vyras be moters. Kaip moteris kilusi iš vyro, taip vyras gimsta iš moters, o visa yra iš dievo. Spręskite patys, argi tinka moteriai melsti dievą neapsigobusiai. Argi pati prigimtis jūsų nemoko, jog vyrui gėda nešioti ilgus plaukus. Tuo tarpu moteriai garbė turėti ilgus plaukus. Mat plaukai jai duoti vietoj dangalo. Jei kas dar norėtų ginčytis, te žino, jog nei mes neturime tokio papročio, nei Dievo bažnyčios. Duodamas šiuos nurodymus, aš jūsų negiriu, nes jūsų susirinkimai išeina ne į gerą, bet į blogą. Pirmiausia, man teko girdėti, kad jums susirinkus kaip bažnyčiai tarp jūsų esamas skilimų ir aš iš dalies tuo tikiu. Juk turi pas jūs būti atskalų, kad išeitų aikštėn, kurie iš jūsų yra išmėginti žmonės. Taigi jūs susirinkę draugien nebevalgote viešpaties vakarienės, nes kiekvienas pirmiausia ima valgyti savo maistą, ir vienas lieka alkanas, o kitas nusigeria. Argi neturite savo namų pavalgyti ir išgerti? O gal norite paniekinti Dievo bažnyčią ir sugėdinti nepasiturinčius? Kas man belieka sakyti? Pagirti? Ne, už šitai nepagirsiu. Aš gavau iš viešpaties ir perdaviau jums, kad viešpats Jėzus tą naktį, kuria buvo išduotas, paėmė duoną, padėkojęs laužė ir tarė, tai yra mano kūnas už jūs. Tai darykite mano atminimui. Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė, ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui. Taigi, kada tik valgote šitą duoną ir gerite iš šitos taurės, jūs kelbėte viešpaties mirtį, kol jis ateis. Todėl, kas nevertai valgo tos duonos ar geria iš viešpaties taurės, tas nusikals viešpaties kūnui ir kraujui. Te tai ištiria žmogus pats save ir tada te valgo tos duonos ir te geria iš tos taurės. Kas valgo ir geria, to kūno nepaisydamas, tas valgo ir geria savo pasmerkimą, nes nepaiso viešpaties kūno. Todėl tarp jūsų daug silpnų bei lygotų ir nemaža užmigusių. Jei mes patys savęs paisytume, tai nebūtume teisiami. O kai viešpats mus teisė, tai ir pabaudžia, kad nebūtume pasmerkti kartu su pasauliu. Taigi, mano broliai, kai renkatės vakarienės, palaukite vieni kitų. Jei kas išalkės, te pavalgo namie, kad nesirinktumėte pasmerkimo užsitraukti. Kitus reikalus sutvarkysiu atvykęs.